Toga niko u zavodi ne može odvesti, a koga uzvišeni u zavodi ostavi svojom pravednošću i mudrošću. Toga niko na put pravi ne može izvesti. svjedočim da nema drugog Boga koji zaslužuje da mu se ibad čini i bude mu se pokoran mimo uzvišenog Allaha Jalla wa Ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob i posljednji poslanik donosimo salavat na njega na njegovu porodicu na njegove ashabe i na sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana Allahuma amin Večeras, braćo, govorimo o uzvišenom Allahu Jalla Ala, odnosno o njegovoj veličini. Međutim, trebamo imati na umu da koliko god se trudili i koliko god nastojali da približimo, prikažemo i dočaramo veličinu uzvišenog Allaha tebareke wa ta'ala našim ljudskim ograničenim mozgovima mi to nećemo biti u stanju. Jer nema jezika i nema tih riječi i nema tih izraza koji mogu opisati veličinu Allaha dželle ve To ne postoji. Allah je od toga uzvišeniji i Allah je od toga veći. Šta god da kažem, šta god da kažem, ali trebamo znati da Allahu dželle ve ala govor Kur'an i govor njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis ili sunnet najbolje nam mogu približiti približiti shodno našim ljudskim mogućnostima veličinu uzvišenog Rabba Allaha dželle ve ala zašto nema braće braćo nikoga ko poznaje bolje Allaha dželle ve ala od njega samoga. I nema nikoga ko bolje poznaje Allaha Jalla wa Ala od ljudi do njegovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Međutim, malo je riječi, malo je izraza koji mogu, zaista braćo mogu, da ukažu na veličinu Allaha Jalla wa Ala. A kako bi to mogli kad je on stvoritelj svega, a nije stvoren? Kad on sve može, kad je on najveći, kad je u njegovoj vlasti sve, kako je moguće? Nije moguće. Zato, braćo, kada je Allah djela wa ala Musa u alaihissalatu salam odredio susret sa njim na Sinaju. Musa alaih salatu wasalam je došao. I razgovarao sa Allahom. Subhanahu wa ta'ala čuo njegov govor. Direktno i bez posrednika. Zamislite tu situaciju. Razgovara sa Allahom jalla wa ala. Allah mu se obratio. Wa kellem Allahu Musa teklima. Allah je zasigurno sa Musaom razgovarao. Onako kako njemu dolikuje. Dželle wa ala. Međutim, Musa je na tom sastanku imao jednu molbu od gospodara. Pa kaže uzvišeni وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ Kaže i kada dođe Musa u određeno vrijeme, precizno vrijeme i razgovara sa svojim gospodarom. Ili gospodar je razgovarao sa njim. I to je čast koja je data njemu. Musa'u alaihissalatu wassalam. I nije data drugim poslanicima. Osim Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Na mi rađu. I Musa alaihissalatu wassalam nije se mogao zastiti tog govora. Pa kaže, kala rabbi, erini envur ilajk. Kaže, gospodaru, daj mi da te vidim. Da vidim kakav si, hoću da vidim tvoju veličinu, tvoju ljepotu, tvoj sjaj. Zamislite ovu situaciju, subhanallah. Razgovara sa Allahom, jalla wa ala, i kaže Musa sebi, kaže, gospodaru, kaže, draže mi je da te vidim i da umrem. Nego da živim i da te ne vidim. Draže mi je to. Erini anzur ilaik. Samo da te vidim. Subhanallah. Međutim, šta kaže Allah djel levala? Kale len terani. Musa, ne možeš me vidjeti. Nisi to u stanju. Na ovom svijetu nisi u stanju. Da obuhatiš veličinu Allaha djel ala. Nisi u stanju da ga vidiš. I to je Allahova djel ala riječ. Da ljudi na dunjaluku neće vidjeti svoga gospodara. Ali oni koji u njega budu vjerovali, Allah će im dati tu slast. Da vide svoga gospodara na sudnjeme danu. I to je najveći užitak. E Musa je htio da taj užitak šta? Osjeti ovdje. Ne može se taj užitak osjetiti ovdje. Kale len terani. Nećeš me vidjeti. Na ovome svijetu. Kaže, walakin, ali, umbur ilal džebel. Kaže, pogledaj ovo brdo Fa iniste qarra makanahu fa sawfa tarani. Ako ostane na svom mjestu, sigurno ćeš me vidjeti. Pa je Musa pogledao prema tom brdu. Planini. Pa kaže uzvišeni فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ Kaže i gospodar se otkri tom brdu. فلما تجلى ربه للجبل kaže Ibn Abbas svjetlo Allaha dželle ve ala, ne njegovo biće. Kaže svjetlo Allaha dželle ve ala ukaza se brdu. Kaže falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Kaže ono se u prah pretvori. Subhanallah. Od veličine Allaha dželle ve ala. Kaže planina se u prah u prah pretvori. Kaže wa harra Musa sayqa. Kaže Musa padao nesvješćen. Subhanallah. Wa harra Musa sa'iqa. فلما أفاق قال سبحانك kaže kad se probudi i osvijesti kaže slavljene ka si ti slavljene ka si zaista nismo u stanju da te vidimo na dunjalu kaže tubtu i lejk kaže oprosti mi zašto? zato što sam tražio nešto što nije u mojoj moći tubtu i lejk wa ana awwalul mu'minin kaže ja sam prvi vjernik subhanallah Zato kažem, koliko god da govorimo o Allahu Jalla wa Ala njegovoj veličini nismo u stanju dovoljno reći. Lejse ke mitli i šej. Njemu ništa nije slično. Wa huwa samiul basir. A on sve čuje i sve vidi. Kaže uzvišeni Allah Jalla wa Ala u suri Sumar. Wa ma qadaru Allaha haqqa qadrihi. I oni ne poznaju Allaha kako ga treba poznavati. I nije moguće. Međutim, najbolje poznaju Allaha oni koji najviše uče i najviše istražuju i poznaju njegova imena i svojstva. Međutim, u globalu ljudi ne poznaju Allaha ala, onako kako Allaha treba poznavati. Niti su to u stanju. I ne veličaju Allaha onako kako Allaha treba veličati. Da je tako, nikad griha učinili ne bi. Nikad pogrešku ne bi uradili. Međutim, nije tako. Koliko god da ibadetiš, koliko god da zikriš, Allahu Jalla wa ala ne može se odužiti i ne može time ukazati na njegovu veličinu. Allah je uzvišeniji od toga. Kaže, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ Kaže, a na sudnjem danu zemlja će u šaci njegovoj biti. Tako je došlo u Kur'anu. A nebesa smotana u njegovoj desnici. Kaže, subahanehu wa ta'ala amma yushriku. Kaže, slavljene ka je on. I visoko iznad onoga što mu oni, oni pripisuju. Zato je došao hadis kod imama Buharije, od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, koji ćemo sada citirati u komentaru ovoga ajeta. I ovaj hadis koji budemo citirali, uzet ćemo ga onako kako on jeste po svojoj spoljašnjosti. I onako kako smo naučili da uzimamo Allahova imena i svojstva bez ulaženja u kakvoću toga. I to je jako bitno. Jako bitno. I o tome nećemo polemisati. Ali kroz njega želimo da vidimo kolika je veličina Allaha te bareke tebareke wa ta'ala. I ovo je govor Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Kaže, ja'a habrun minel ahbari ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faqad. Kaže, došao jedan mona, svećenik, kaže kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Medini. Pa mu je rekao, kaže, ja Muhammed, nije bio vjernik, da je bio vjernik, rekao bi šta? Ja Rasulallah, ali kaže, ja Muhammed, kaže, o Muhammede, Inna neđidu, kaže, mi nalazimo, misli na svoje knjige, prijašnje objave, kaže, inna neđidu, enna Allahe, jeđa'alu samavati ala isba, da će Allah na sudnjem danu, dakle, nalazi u svojim knjigama, da će Allah na sudnjem danu nebesa, odnosno sedam nebesa staviti na svoj prst. Wal aradina ala isba' Kaže i sedam zemalja na prst. Vašeđara ala isba. Kaže i drveće na prst. Wal ma'a wal thara ala isba. Kaže i vode i rose na prst. Wasair al halqe ala isba. Kaže a sva ostala stvorenja na prst. Tako je došlo u hadisu. Kaže, thumma jakul. Zatim će reći, Enel Melik. Kaže, ja sam vladar. Ja sam vladar. Kaže, fe dahikan nebiju sallallahu alaihi wa sallam hatta bedet nevađidu. Kaže, pa se poslanik alaihi salatu wa sallam nasmijao toliko da su mu se ukazali kutnjaci. Zašto? Zato što je objava njegova potvrdila ono što je bilo u prijašnjim objavama. Odnosno, želio je reći, istinu si rekao. Zatim je proučio ovaj ajet. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ Oni Allaha ne poznaju kako Allaha treba poznavati wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah kaže a zemlja će na sudnjem danu u šaci njegovoj biti was samawati matwiyatun bi yamini a nebesa smotana u njegovoj u njegovoj desnici takođe braćo prenosi se od imama muslima i ovi hadisu sahih od Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala anhuma da je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao kaže jatvi Allahu as-samavati jevma al-qiyama thumma ja'huduhunne ثم bi يأخذهن il اليمنى thumma يقول kaže Allah će smotati nebesa čiji kraj ne znamo čiju veličinu ne znamo I svaki dan ljudi koji istražuju svemir začuđuju, začuđuju se njegovom veličinom i, i, i beskonačnošću. Kaže Allah će smotati ta nebesa kaže u svojoj desnici. Tako je došlo u hadisu. Bi jedih ili umna kaže u svojoj desnici. Kaže zatim će reći enel melik, ejnel džebarun, ejnel mutekebirun. Kaže ja sam vladar. Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici? Od zemaljskih vladara? Gdje su se danas izgubili? Šta su to posjedovali? Koga su to kažnjavali? U čemu su to uživali? Enel Melik. Subhanallah. Kaže dalje. Thumma yatwil aradine seba. Thumma je ahuduhunne Bišimali. Kaže, zatim će smotati sedam zemalja svojom ljevicom. Tako je došlo u hadisu. Kaže, summa jakul. Kaže, zatim će reći, enel melik, enel džebbarun, enel mutakebbirun. Kaže, ja sam vladar. Gdje su oholnici? Gdje su silnici danas? Limenir mulku li jeum? Kome danas pripada vlast? Pa će Allah odgovoriti Lillahi l-wahid il-qahar. Allahu jedinome silnome. Samo njemu pripada, pripada vlast. Prenosi se braćo od Abdullaha ibn Abbasa. Radi Allahu ta'ala anhuma da je rekao Mes samavatu seb'u wal araduna seb'u fi kefi rahmani illa ke hardeletin fi jedi ahadiku. Kaže sedam nebesa i sedam zemalja. Kaže, u šaci milostivog Allaha je kao trunka na dlanu nekom od vas. Je kao trunka na dlanu nekom od vas. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, mes samavatu seb'u fil kursiji illa kederahime seba'atin ulkijet turs. Kaže sedam nebesa u odnosu, u odnosu na kursi, a kursi dolazi nakon nebesa. Kaže sedam nebesa u odnosu na kursi je kao sedam dirhema bačenih u nepreglednoj pustini. Kaže Ebu Zer, radi Allahu anhu, čuo sam Allahovog poslanika, ali i salatu wasalam, da je rekao, mel kursiju fil arši illa ke halqatin min hadidin ulqijet bejne zahraj felatin min el ard. Kaže kursij, dakle ono što dolazi nakon sedam nebesa, kaže u odnosu na arš prijestolja Allaha dželle ve Ala je kao gvozdena halka bačena u nepregadnoj pustinji. Zamislite to, braćo. Ako se može zamisliti. Sedam nebesa, sedam zemalja, sa svim planetama, sa svim zvijezdama, čiji broj ne zna niko osim Allah dželle ve Ala, čiju širinu, visinu, dubinu ne zna niko osim Allah dželle ve Ala, sve to u odnosu na kursi, dakle u odnosu na ono što dolazi poslije toga kao halka bačena u pustinji, nepregledno je. A kursi u odnosu na ono što dolazi iznad, a zove se arš, je kao halka bačena u pustinji. Ja Allah, gdje si ja i ti? Gdje smo? Šta misliš, brate, o veličini čovjeka? Zamisli. Koliki čovjek? Ima li riječ? Evo uzmite, u riječniku riječ kojom bi mogli da navedemo veličinu čovjeka. Ima li neko neku riječ? Je vam sad, braćo, jasno zašto postoji džennet i zašto postoji džehennet? A komo znaš, jasno ti je. Jasno ti je. Zašto neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude trunak oholosti? Jer nemaš prostora za to. Je Jel tako ili nije? Nemaš prostora za to. Ko si ti da se oholiš? Šta si ti? Kolik si ti? Subhanallah. Koga se bojiš ti? Koga? Kad ovo znaš, znaš šta znači oslas na Allaha. Znaš šta znači riječi mu edvina, Allahu ekbar. Ako ovo ne znaš, onda ne znaš šta znači. Ja tako, braćo? Ali čovjek, čovjek je stvoren i voli da polemiše. Voli da polemiše. Voli puno da misli. Voli da puno misli i da puno, puno polemiše. Varrahmanu ala la arši stava. A milostivi se iznad arša uzvisio. Subhanallah. Iznad svega toga milostivi se uzvisio. وَيَعْلَمُ ma تُوَسْوِسُ بِهِ kullu nafsu. I zna šta svaka duša pomisli. Šta sam pomislio ja, i ti, i ti, i ti, i ti, i svi ljudi. Subhanallah. Allah to zna. To ne možeš zamisliti. Jer nije moguće. Jer takav zakon čovjek ne poznaje. ja'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kaže zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju. Zato kad se osamiš, ne možeš da sam. Nikada nisi sam. Sa tobom je jedan koji kaže uzvišeni Allah dželle ve ala wa indehu mafatihul gajb. U njega su ključevi gajba. Onoga što ne vidimo. La ja'lamuha illa hu. Kaže, ne zna ih osim on. Niko to ne zna osim Allah dželle ve ala. Wa ja'lamu ma fil barri wal bahr. zna šta je na kopnu i šta je u moru. Sve Allah zna. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا List ne opadne, a da Allah ne zna. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ I nema trunke, u tmina, zamislite, trunke u tminama zemlje, niti ičega suhog, niti ičega mokrog, a da nije u jasnoj knjizi. Nema toga. Zato, braću, opet kažem, koliko god da pričamo o veličini Allaha subhanahu wa ta'ala, nismo to u stanju. Jer nema tih riječi kojim bi to mogli, mogli kazati. Na kraju, navešću hadis od Allahovog poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam kojeg bilježi ima muslim od Ebu Dharra al-Ghifarija od poslanika sallallahu aleyhi wa sallam a on od svoga gospodara. Poslušajte ovaj hadis, većini od vas je poznat. Hadis koji govori o veličini Allaha jalla wa ala. Jakulu Allahu Ta'ala, kaže uzvišeni u hadisi Qudsiju, kaže ja ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظلم kaže o robovi moji ja sam nasilje sebi zabranio i učinio sam ga vama zabranjenim i nemojte jedni drugima činiti činiti nasilje Kaže, ja ibadi, kullukum dalun, illa men hedejtuhu, festehduni ehdiku. Kaže, o robovi moji, svi ste vi u zabludi, osim onaj koga ja uputim. Pa me molite, ja ću vas uputit. Kaže, ja ibadi, kullukum ja'i'un, kullukum ja'i'un, illa men at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum kaže o robovi moji svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim pa me molite ja ću vas nahraniti kaže ja ibadi kullukum arin illa men kesautu festeksuni eksiku kaže o robovi moji svi ste vi goli osim onoga koga ja obučem, pa me molite, ja ću vas obući. Ja ibadi, o robovi moji, innekum tuhti une bil lejli van nahar, vi činite grijehe, danju i noću, wa ana aghfiru dhunube džemija, a ja sve grijehe praštam, festaghfiruni aghfiru lakum, kaže pa me molite, da vam oprostim, ja ću vam oprostiti. Kaže, ja ibadi, innakum len teblugu durri wa len teblugu nef'i فتنفعوني kaže vi meni ne možete nikako nauditi niti mi možete bilo kakvu korist pribaviti kaže ja ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا kaže o robovi moji da ste svi vi od ljudi i džina, od prvog i posljednjeg, kao srce najbogobojaznijeg čovjeka, ništa to ne bi povećalo moju vlast. Kaže ja ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا كاجي او ربوي موي داست سوي وي од луди и джина од првог до последњег као срце најгорег од вас најгорег од вас ништа то моју власт не би уманило يا عبادي لو انكم اول لو انكم اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر Kaže, o robovi moji, da svi vi, ljudi i džini, od prvog do posljednjeg, sakupite se na jednoj poljani. Kaže, i da svaki od vas pojedinačno traži ono što mu treba i da mu ja to dam, to ne bi umanjilo od moje vlasti i od onoga što ja imam, kao što ne bi umanjila igla kada se ubaci u more pa se onda izvadi. Zatim kaže uzvišeni ja ibadi, kaže o robovi moji, innama hije a'malukum, uhsiha lakum, thumme uafikum i jaha. Kaže to su samo dijela. Dakle, od vas zavisi Ne zavisi od Allaha dželle ve ala, od vas zavisi vaši djela. Kaže to su djela koja vam ja brojim i za koja ćete biti nagrađeni ili kažnjeni. Kaže, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ Ko nađe dobro, neka zahvali Allahu. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهِ Kaže, ako nađe ono što nije dobro, neka ne kori nikoga osim samoga, samoga sebe. Draga moja braćo, ovo poglavlje je posljednje poglavlje u okviru knjige Tauhida od šehu Islava Muhammeda ibn Abdil Wahaba. Zahvala pripada uzvišenom Allahu Jalla wa Ala koji nam je braćo omogućio, koji nas je poživio da dočekamo kraj ove knjige jer od beričeta jednog posla jeste ustrajnost do njegovog kraja. Zato čovjek kad naumi da radi neki posao, pa ga prekine na pola, neka zna da u njemu nema beričeta. Zato od beričeta posla jeste da čovjek završi ono što je započeo i mi smo Allahovom dželle ve ala voljom završili komentar ove vrijedne knjige. Nadam se od koje smo imali imali koristi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sve zajedno nagradi na našoj ustrajnosti, da izdržimo, da se inša Allahu ta'ala okoristimo i u isto vrijeme molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti eventualne greške, pogreške, namjerne, nenamjerne, slučajne, neslučajne, male, velike, jer gospodar zna da smo ljudi i da smo podložni greškama, a on voli da prašta i on je milostiv. Wallahu jalla wa ala alam. Wa sallallahu ala nebina Muhammad wa jazahu. Wallahu ألا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال